Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Պաշտոնական այցով Իրան է ժամանել Հայաստանի վարչապետը։ 31 տարի առաջ Սունգայիթում տեղի ունեցան հայ խաղաղ բնակչության առաջին ջարդերը։ Արցախի ազգային ժողովում տեղի ունեցել 9-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումարնիստը։ Երևանում մեկնարկել է հողերչունենք տալու կարգախոսով հանրահավաք։ Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին ԵԱՀԿ առաքելությունը դիտարկում է անցկացրել։ Հիշատակի օր Ստեփանակերտի համար 8 դպրոցում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Թեհրանի Սաադաբադ պալատում տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Իրան ժամանած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Հայաստանի վարչապետին դիմավորել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի հետ։ Իրանում Թեհրանում վարչապետը հանդիպում կունենա Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանիի հետ, որից հետո երկու երկրների առաջնորդները զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հանդես կգան բանակցությունների արդյունքներն ամփոփող հայտարարություններով։ Ի պատիվ Հայաստանի վարչապետի Իրանի նախագահի անունից կտրվի պաշտոնական ճաշ։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարը հանդիպում կունենա Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Այսօր երեկոյան վարչապետը կայցելի Թեհրանի Արարատ մարզամշակութային կենտրոն եւ կհանդիպի Թեհրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Փետրվարի 28-ին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կմեկնի Սպահան, որտեղ հանդիպում կունենա նահանգապետի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել Սումգայիթի ջարդերի տարելիցի առընչությամբ։ Հարյուրավոր հայեր են սպանվել եւ ադրբեջանից Ադրբեջանից արտաքսվել, ինչը Լեռնային Ղարաբաղում իրենց ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության օկտին խաղաղ ցույցերի պատասխաններ։ Այսօր մենք հիշում ենք Սումգայիթի ջարդերի զոհերին, գրել է նա Twitter-ի իր միկրոբլոգում։ Սումգայիթի հայ բնակչության կոտորածի 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցություններն ու անկախ պատգամավորները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. 31 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից իրականացվեց հայ բնակչության կոտորած եւ բռնի տեղահանություն։ Միայն ազգային պատկանելության համար դաժանաբար սպանվեցին հարյուրավոր եւ բռնությամբ տեղահանվեցին հազարավոր հայեր, մեծ մասամբ կանայք, երեխաներ եւ ծերեր։ Ցեղասպանության ալիքը տարածվեց Գանձակում, Բաքվում, Հյուսիսային Արցախի եւ Ադրբեջանի մյուս հայաբնակ վայրերում հարգանքի տուրք մատուցելով Սումգայիթյան կոտորածին զոհգնացած մեր հայրենակիցների հիշատակին եւ դատապարտելով խտրականության, անհանդուրժողականության եւ այլատյացության ցանկացած դրսեւորում, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները եւ անկախ պատգամավորները պնդում են, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված ցեղասպանական ակտերի անպատժելիությունը հանգեցրեց զանգվածային նոր հանցագործությունների եւ Արցախի ժողովրդի դեմ պատերազմների վերահաստատում են հանձնառությունը բռնությունների եւ տեղահանման ենթարկված ադրբեջանահայության իրավունքների վերականգնման հարցում։ Հորդորում են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին ճանաչել ու դատապարտել Սումգայիթյան ցեղասպանությունը կոչ են անում, որպեսզի Ադրբեջանն առերեսվի սեփական անցյալին, հրաժարվի պատերազմական հռետորաբանությունից ու դադարեցնի ցայսօր շարունակվող հայատյացության պետական քաղաքականությունը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ 31 տարի առաջ Սումգայիթում այս օրերին տեղի ունեցան ԽՍՀՄ պատմության մեջ ազգային հողի վրա իրականացված հայ խաղաղ բնակչության առաջին ջարդերը։ Սումգայիթյան ջարդերի ականատեսները մինչ օրս հիշում չեն մոռանում այդ դժոխային օրերն ու մեզ սավով պատմում են դրանց մասին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ամեն ինչ սկսվեց անսպասելի։ Խորթայն Ադրբեջանի ծովափնյա Սումգայիթն ապրում էր սովորական ռիթմով, իսկ տեղի հայ բնակչությունը իր իսկ կառուցած քաղաքում։ Սակայն սկսվեցին տարածվել լուրեր, որ ադրբեջանցիները խմբեր կազմած թալանում, տանջում ու սպանում են բոլոր հայերին։ Այդ արաբախների մեջ էր նաև Սողոմոնյանների ընտանիքը։ Տիկին Ջեմա Սողոմոնյանը հիշում է, թե ինչպես փողոցում ինքնաշեն գործիքներով զինված մարդիկ գոռում էին. «Մահ հայերին, սպանեք նրանց» ջարդել, սպանություն, ավտոներ են շրջել, հայ ավտոներն են ջարդել, հայի տներն են մտել ներխուժել են ջարդել, թալանել են, փողոցում են սպանել, անմիջապես իրանց տներում։ Հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ ջարդերը, որ ուղեկցվում են զանգվածային բռնություններով, սպանություններով ու թալանով, գագաթնակետին հասան փետրվարի 27-ից 29-ը։ Խոշտանգված ու տանջամահարված հայերի մասին լուրերը շատ արագ էին տարածվում, մարդիկ ահուսարսափի մեջ էին։ Գարբաչովը կաննավելույթ ունեցավ, թե ընդամենը 25 հոգի է զոհվել, որի 3-ը այլ ազգ է։ Պիտի 25 անցնի, որ գենոցիդ համարենք։ Այդ 25-ը մենք մատերի վրա կթվարկենք։ Ջեմա Սողոմոնյանն այդ օրերին ականատես է եղել մի շարք դաշնությունների 31 տարի առաջ իրականացված վայրագությունների մասին առանց հոզվելու խոսել չի կարողանում։ Վախը սրտներում մահնաճկերի առաջ Սողոմոնյաները ադրբեջանցի մտերիմի օգնությամբ կարողացան մազապուրց փրկվել Սումգայիթյան գեհենից։ Տղաս իջել էր բակ, պասամ չեկամ, վախեցամ, մտամ խանութ, հացարամ, որ հետ կան, ես համարդեն փողոցը լրիվ սևացել է մի քանի հոգի թեքվան, որ մտնեն մեր միկրorayոնը, առաջի միկրorayոնն էր մերը։ Նրանք կանչան, որ եկեք ուրիշ կողմից եք սկսելու։ Գնացեն կենտրոնական կողմից են սկսել, քաղաքի մեջտեղից են սկսել։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ կայացել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 9-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Գառնանային նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը մեկնարկեց պետական օրներգով։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Սումգայիթյան ոչրագործության զոհերի հիշատակը։ Միշտ նստաշրջանի մեկնարկն ընկած ժամանակահատվածում խորհրդարանի գործունեության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացրեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Լիագումար նիստի օրակարգի հաստատումից հետո խորհրդարանը նախ իգիտությունն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանի քաղաքծառայության խորհրդի 2018 թվականի գործունեության մասին ամփոփ հաղորդումը Նիստի օրակարգում ընդգրկված օրինագծերի առաջին եւ հիմնական խումբը արդարադատության բնակավարից էին։ Կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի ներկայացմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին փաթեթային օրենքների նախագծերը, որոնք համանadrական դրույթներին համապատասխանեցնելու եւ խմբագրական որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտություն հաջողություն ունեին, խորհրդարանն ընդունեց միաձայն։ Այնուհետև որպես մայրորենք առաջին ընթերցմամբ ընդունելու համար Արարատ Դանիելյանը խորհրդարանի ներկայացրեց նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրինագիծը։ Օրենքի նախագիծը նպատակ ունի կարգավորել օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացման բնակավարում ցակող իրավահարաբերությունները ու նպատակ ունի ապահովել արդարադատության պատշաճ իրականացման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջև արդարացի հավասարակշռությունը։ Օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց падգամավորների ձայների 25 կողմ 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Արդարադատության նախարարի ներկայացրած մեկ այլ դատախազության մասին Արցախի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը պայմանավորված էր ոլորտի մասնագետների համալրման գործընթացի բարելավման անհրաժեշտությամբ։ Խորհրդարանում միաձայն 29 կողմ քվեարկությամբ օրենքի ուժ ստացած այս նախագծով պարզեցվել է դատախազների ու քննիչների թափուր հաստիկների համալրման ու ծառայողական առաջխաղացման կարգերը։ Առանձնապես աշխուժ էին լիագումար նիստի քննարկումները падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանի նախաձեռնությամբ ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծի շուրջ։ Օրենսդրական նախագծի հեղինակ падգամավորն ըստ էության առաջարկում է հանրապետության տարածքից դուրս բնակվելու դեպքում վերանայել Արցախի հանրապետության պաշտոնաթող նախագահի համար օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական երաշխիքները։ Օրինակ գիծը անհրաժեշտ քվորում չապահովելու պատճառով չընդունվեց։ Օրակարգային օրենսդրական վերջին հարցը պետական կենսաթոշակների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծն էր։ Նախարար Սամվել Ավանեսյանի ներկայացմամբ այս օրինագծով կբարձրանա ավելի քան 3000 կենսաթոշակառուի նվազագույն կենսաթոշակի չափը։ Արդյունքում կբարձրացվի 3332 կենսաթոշակառուի կենսաթոշակների չափերը, կհավասարեցվի 25500 դրամի։ Օրենքի այս նախագիծը խորհրդարանը հավանության արժանացրեց միաձայն։ Նշենք, որ ազգային ժողովի այսօրվա լիագումար նիստի օրակարգի համաձայն տեղի ունեցել նաև օրենսդիր գործադիր հարցուպատասխան։ Նիստը եզրափակվել է падգամավորական հայտարարություններով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քանի դեռ Ադրբեջանում հայերի եւ հայության հանդեպ ատելության քարոշչություն է տարվելու, որևէ զիջման մասին խոսելը պարզապես անիմաստ է, քանի որ նրանք անգամ հայտարարում են Երևանը գրավելու մտադրության մասին։ Այս մասին ասել է Լուսավոր Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գևոր Գուրգիսյանը, մեկնաբանելով այս օրերին տարածված հերթական հակահայկական հիստերիան Խոջալույի իրադարձությունների տարեդարձի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Բաքվում փաստացի հայտարարում են նաև հայերի լիակատար ոչնչացման անհրաժեշտության մասին։ Նման հանգամանքներում մենք պարզապես պետք է շարունակենք զինվել եւ ամրապնդվել։ Սակայն Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումից հետո կրկին հայտարարություններ հնչեցին, որ պատերազմող ժողովուրդները պետք է նախապատրաստեն խաղաղությանը։ Մեր ժողովուրդը վաղուց խաղաղ է ապրում առանց որևէ ատելության։ Հետևաբար խոսքն առաջին հերթին վերաբերում էր Ադրբեջանի ժողովրդին, խաղաղությանը նրանց նախապատրաստվելու մասին։ Եվ եթե ադրբեջանցիները այդպես են պատկերացնում խաղաղությանը նախապատրաստվելը, շարունակելով ատելության այս քարոշչությունը, ապա մենք պարզապես պետք է արցանագրենք այն փաստը, որ մենք փակուղում ենք, ասել է Գորգիսյանը։ Երևանում ողնարկել է հողեր չունենք տալու կարգախոսով հանրահավաքը։ Նախաձեռնողները նշում են, որ հանրահավաքը ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չունի եւ նպատակ ունի աշխարհին ուղեր ցղել, որ հայ ժողովուրդը թույլ չի տա Արցախից որևէ թիս հող անցնել։ Հանրահավաքը անցկացվում է նաեւ Իհիշատակ Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի 31-րդ տարելիցի։ Ոչ մի իշխանություն լիազորված չէ ազատագրված հողերը հանցնելու զիջումների մասին բանակցելու։ Այս մասին ասել է հայրենիք ճունենք զիջելու կարգախոսով հանրահավաքի կազմակերպիչներից հայոց ազգային գվարդիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արշակ Զաքարյանը։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ագնա Բարդա ճանապարհահատվածում։ Դիտարկումն անցել է նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 հոսքային դպրոցում կազմակերպվել է ոչ ոք չի ծնվում մեռնելու համար խորագրով հուշ ցերեկույթ նվիրված կրթօջախի զոհված 14 շրջանավարտների հիշատակին, որոնց համար տարին հոբելյանական կլիներ։ Միջոցառման մասնակիցները ցաղիկներ են խոնարել կրթօջախում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող парքի անկյունում։ Հուրսերեկույթին դպրոցի աշակերտները հանդես են եկել հայրենասիրական բանաստեղծություններով ու երգերով, ազգային բարերով։ Ելույթով հանդես է եկել նաև Պաշտպանության բանակի ասպետ Համույթը։ Դպրոցի երկու զոհված շրջանավարտների մայր Ռոմելա Աղաջանյանն ասել է, որ տղաներից մեծը Էդվարդը մահացել է 1992 թվականի փետրվարի 27-ին Խոջալույի ազատագրման ժամանակ, իսկ փոքր տղան Արսենը 1994 թվականի մարտի 5-ին Հորադիսում։ Մարդկային, հայրենասեր, ընկերական եւ աշխատասեր տղաներ են տղաներ եմ դա սիրակել։ Էդվարդը 1988 թվականից էր ներգրավել Արցախյան ազատագրական շարժմանը։ Նրա զոհվելուց մի քանի օր անց էլ փոքր տղաս է շարունակել եղբոր գործը։ Զավակ կորցրած ծնողի համար ցավալի ու դառն է կյանքը, նշել է Ռոմելա Աղաջանյանն ընդգծելով, որ նման միջոցառումները ինչ որտեղ փառատում են իրենց ցավն ու մորմոքը։ Արցախում մեկնարկած դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակցելու իրավունք է ստացել 447 աշակերտ, նախորդ տարվա 421-ի փոխարեն։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության Կրթության եւ Գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանը։ Նրա խոսքով Օլիմպիադայի առաջադրանքները համապատասխանում են դպրոցական ծրագրին։ Խոսելով արդյունքների մասին, Ռայ Մուսայելյանն ասել է, որ այս տարի եւս բնագիտական առարկաների արդյունքները գոհացուցիչ չեն։ Կարծում եմ Օլիմպիադաների ժամանակ ոչ թե պիտի քանակ ապահովենք, այլ որակ։ Հանրապետական փուլին պիտի մասնակցեն բազմակողմանի զարգացած, գրագետ եւ պատրաստված աշակերտներ, որ เป զի արդյունքում ունենանք բարձր ցուցանիշներ, ասել է նա։ Ոլորտի պատասխանատու նաեւ նշել է, որ Օլիմպիադաներն անցկացվում են դպրոցական 15 առարկաներից։ Հանրապետական փուլը կավարտվի մարտի 13-ին, որից հետո Երևանում տեղի կունենա եզրափակիչ փուլը։ Մարտակերտի Ջերաբերտ Պաշտոնաթերթը 87 տարեկան է։ Թերթի գլխավոր խմբագիր Լուսինե Զաքարյանի խոսքով այն լույս է տեսնում 1932 թվականից եւ դեռևս խորհրդային տարիներից իր լսարանն է ունեցել։ Թերթը ձգտում է առավել ուշադրություն դարձնել մեր անվտանգության հիմնական երաշխավոր հայոց բանակին եւ շրջանի յուրաքանչյուր անցուդարձի։ Ջրաբերդը լսափող է ոչ միայն շրջանի համար, այլև ողջ հայության, քանի որ այն տարածվում է նաև արտերկրում, նշել է Լուսինե Զաքարյանը։ Խմբագիրը հայտնել է, որ 2013 թվականի մայիսից գործում է Ջրաբերդի էլեկտրոնային տարբերակը։ Տպագիր տարբերակն այսօր ունի ավելի քան 1200 տպականակ, այն սպառվում է շրջանի համայնքներում, զորամասերում, սակայն էլեկտրոնային տարբերակի հանդեպ հետաքրքրությունն ավելի մեծ է, նշել է Լուսինե Զաքարյանը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության համակարգը գրեց ծանր կորուստ։ Փետրվարի 26-ին 68 տարեկան հասակում կյանքից վաղաժամ հեռացավ Արցախի հանրապետության վաստակավոր բժիշկ մանկաբույժ Էլլա Արմենի Հակոբյանը։ Վասակաշատ բժիշկը ծնվել է 1950 թվականին Բաքու քաղաքում։ 1971-ից 77 թվականներին ուսումնառել է Ադրբեջանի Նարիմանովի անվան պետական բժշկական ինստիտուտում, ստանալով բժիշկ մանկաբույժի որակավորում։ 1977-ից 78 թվականներին անցել է ինտերնատուրա Բաքու քաղաքի մանկական կլինիկական հիվանդանոցում։ 1978-ից 2018 թվականներին աշխատել է Ստեփանագերդի մանկական հիվանդանոցում։ 1983-ից 2006 թվականներին զբաղեցրել է Ստեփանակերտի մանկական պոլիկլինիկայի վարիչի պաշտոնը։ 2006 թվականին նշանակվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորման ամբուլատոր բուժօգնության գծով գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնում եւ զբաղեցրել այն մինչեւ 2018 թվականի հոկտեմբերը շուրջ 4 տասնյակ տարիների աշխատանքային գործունեության ընթացքում անվանի մանկաբույժն արժանացել է բազմաթիվ պարգևների։ Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից Էլա Հակոբյանը պարգևատրվել է վաճական բարեպաշտ մեդալով, իսկ 2018 թվականին նրան շնորհվել է ԼՂՀ վաստակավոր բժշկի պատվավոր կոչում։ Անուրանալի է բժիշկ Հակոբյանի ավանդն ու դերը Արցախի մանկական պոլիկլինիկական ծառայության զարգացման գործում։ Մարդուն ու մասնագետին հատուկ որակական լավագույն հատկանիշներով ոշտված բժիշկը մշտապես վայելել է գործընկերների եւ բնակչության սերն ու վստահությունը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունն իր զորակցությունն ու ցավակցությունն է հայտնում անվանի բժշկի ընտանիքին եւ հարազատներին։ Հասարակության կողմից սիրված բժշկի հիշատակը մշտապես վառ կմնա մեր սրտերում։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Իգիտություն պետական բյուջեի հանդեպ հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հայտնում է, որ սկսվել է հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Արցախի հանրապետության օրենքի կիրառման գործընթացը։ Նշված օրենքով նախատեսված դույժերից եւ տուգանքներից ազատման արտոնությունից օգտվելու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մարտի 1-ը դիմել հարկային մարմին պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց կազմելու նպատակով։ Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 047 94 86 20 հեռախոսահամարով։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ լեռնային շրջաներում ձյան, նախալեռնային շրջաներում թաց ձյան տեսքով, հովտային շրջաներում անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն։